раз більше наближаючись до обриву. Лорда не було ніде. Якщо його скотило в прірву, думав я, це буде наша перша жертва Антарктиді. Кінець. Бар'єр у цьому місці здіймається над припаєм на добрих 40 метрів. Наріта повів нас віддалік бар'єра. Він широко розмахував ліхтарем, що сили вигукував ім'я лорда Амбо але навіть до мене голос його ледве долинав, схожий на низьке, джмелине гудіння. О, -о, О. Від лихих передчуттів було трохи моторошно, і я теж кричав, повзучи рачки по твердому, мов горох фірновому замету, аж поки ліхтар матроса блимнув і згас. Тепер його можна було засвітити тільки в приміщенні. Ми облазили всю площу між будинком та краєм льодовика. Ліхтар на сан теж перестав блимати попереду, а чорного лорда не було. Тоді облазили рачки все дворище, доповзли до радіо щогли і повернулися назад. Оглянули навіть метеомайданчик та обидва склади, зазирнули до Нансенових собак, чи не сховався лордом Бо там од негоди, але ніде не знайшли жодних слідів. Розвіялась остання надія. Руки та обличчя мені поклякли і пекли вогнем, а дехто вже навіть розтирав щоки снігом, бо вітер та крижана хурделиця подвоювали мороз, який і так переходив за 40 градусів. Дальші пошуки втрачали сенс. А може, крикнув мені на вухо Філмарш, він уже давно вдома? Я першим ускочив до приміщення і глянув на місіс Кет, яка єдина лишалася на господарстві. Вона видалась мені схвильована і дуже бліда. І тут немає. Не було. Голос у неї теж був хрипкий від переживання. Один по одному входили рятівники, які так нікого й не врятували. Кожен по інерції тримався за шнур. І коли війшов останній та зачинив двері, усі пороззявляли роти. Останнім увійшов лорд Домбо. Де ви були? отямився Хуан Естрада. Там, де й ви, м'ясисті губи чорного лорда перемерзли й ледве ворушилися. Як це там, де й ми? Ми ж вас шукали. Мене? З'ясувалося, що лорда справді збило з ніг, коли він і Наріта поверталися від метеомайданчика. Африканець підвівся і хотів був ухопитися біруч за наріту сан, але його вдарило в груди і погнало, сипонувши в обличчя добру порцію фірмових квасолин. Лише далеко за будинком він здогадався впасти, а потім обережно поповз назад, побачивши крізь віхолу світлі вікна. Тут був справжній штиль. Квасолеподібний сніг суцільним пасмом проносився над дахом. Лорд бачив його дуже добре проти вікна і поволі пішов поза причілком до порога. Коли це дивлюсь, усі вибігають з ліхтарями. Я й собі вчепився ззаду за шнур. Думав, що шукаєте його. Він винувато блимнув на господаря. Хіба ж я знав? Усі стояли і тупо дивилися, сміялись тільки Нансен та пришелепуватий Мерсьє. Решта ж не мала сил навіть розсміятися. Лорд обморозив щоку й ніс. Джон Сміт узяв з надвору снігу і заходився розтирати приятеля, аж поки той від болю заволав. А вранці в Тура Балана підскочила температура. Він про це нікому не сказав, однак щоки в нього зрадливо жевріли, мов кінець давно не підфарбованої бороди. Булат відчував і не відчував себе винним у тому, бо вчора нікому й на думку не спало застерігти хворого дивака, всі побігли рятувати африканця, і турбалон теж побіг за всіма, навряд чи подумавши про себе.